Sapequinha Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Ficar louquinha. Sapequinha, blusinha com decote e o short mostra a pupinha, mostra a pupinha. Sapequinha, quando os amigos mexem a danada da risadinha, da risadinha. Sapequinha, quando os amigos mexem a danada da risadinha da risadinha. Só que essa mina dá mó raiva, provoca a noite tudo e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela debocha, vira cara. E já deixar bem claro que hoje ela só quer dançar. Só quer dançar, só que essa mina dá mó raiva. Provoca a noite toda e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela deboche e vira cara. E já deixar bem claro que hoje ela só quer dançar. Só quer dançar, sapequinha. Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Ficar louquinha. Sapequinha, Blusinha com decote e o short mostra a pupinha. Mostra a pupinha. Sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha. Da risadinha. Sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha. que essa mina dá mó raiva. Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela debocha, vira cara. E já deixar bem claro que hoje ela só quer dançar. Só quer dançar, só que essa mina dá mó raiva. Provoca a noite toda e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela deboche e vira cara. E já deixar bem claro que hoje ela só quer dançar. Só quer dançar, sapequinha. Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Ficar louquinha sapequinha, blusinha com decote e o short mostra a pupinha, mostra a pupinha, sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha, da risadinha, sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha, da risadinha.